بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين آله وصحبه أجمعين اما بعد چل سومین درس از دروس شمایل رسول الله علیه الصلاة والسلام تعلیف امام ترمزی رحمه الله و اسکنه و باب ما جاء في عيش النبي عليه الصلاة والسلام چیزی که در مورد خوراک و رسول الله علیه الصلاة والسلام یاد شده از احادیث 373 مین حدیث إمام الترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد قال حدثني أبي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله عز وجل وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير وأصبحت بنو أسد يعزروني في الدين ودرواتي يعزروني في الدين ودرواتي تعزرني في الدين لقد خبت وخسرت إذا وضل عملي إن حديث هم در بخاری هست هم در مسلم از لحاظ صحت شکی در سعد بن وقاص البته این حدیث علت داره نیست، سبب ورود داره سبب ورودش هم اینه که چنانچه در صحیح بخاری از حدیث جابر بن سمره که میگوید شک اهل الكوفه سعدا الى عمر رضی الله عنه فعزله اهل کوفه شکایت میکنن از سعد بن وقاص در مقابل اماراتش که بر اونجا داشت و بعد عمر بن خطاب رضی الله عنه عزلش میکنه خب اینجا سعد بن وقاص از خودش دفاع میکنه ترفی رو داره با اهل کوفه و اونهایی که پشت سرش حرف زدن تخریبش کردن غیبتش کردن و تهمت بهش زدن همیشه چهره های نفاق هستن در جامعه حالا چه نسبت به صحابه چه نسبت به غیر صحابه چرا نفاق هستن و وقتی که انسان میبینه به همسال سعد بن وقاص رح نمیشه اونم با این جلالت و مکانت و جایگاهی که داره نزد رسول الله علیه و السلام و در اسلام با اون خدمتایی که ارائه داده به اسلام یعنی حتی در مقابل اینها هم شخص شرمش نمیشه میاد نقد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و میکنه خصوصا اینهایی که اوائل بودن جز پیشگامان اسلام و پیشگامان نصرت دین بودن حالا اینجا خودش یاد میکنه سعد بن وقاص یقول سعد بن وقاص رضی الله عنه میگه احراق دم فی سبیل الله عز وجل بدونید یک من اولین شخصی هم که شمشیر کشیدم برای اسلام و اولین شخص من کشتم به خاطر اسلام برای اولین شمشیر رو من کشیدم سینه شون این سفر کرده برای اسلام برای دفاع اسلام یعنی پیشگام بوده پیشقدم بوده در نصرت دین جانش رو فدای اسلام کرده جهاد کرده با تنش نه با مال نه ای که بشینه نه با تن مبارزه کرده در صحنه مبارزه بوده در صحنه جنگ بوده و انی لاول رجل رما بسهم فی سبیل الله اولین کسی هم هستم که تیراندازی کردم با کمانی که داشته در جهاد فی سبیل الله به خاطر الله و رضایش اولین کسی بوده که به طرف دشمنان تیر انداخته به طرف دشمنان دین اسلام لقد رأیتونی أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما نأكل إلا ورق الشجر لقد رأيتني یعنی شما اگر اون روز بودید میدیدید ما را در حالی که در اون مجموعه عصابه منظور اون دسته و اون گروهی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرستاده به خاطر جهاد و به خاطر نصرت دین به خاطر نصرت دین گرسنگی کشیدیم تا جایی که میگه من و دیگر اصحاب رسول الله علیه و تا جایی که غذا نداشتیم از گرسنگی برگ درخت میخوردیم حالا اینجا اومده ما ناكل الا ورق الشجر والحبلة حبله گفته شده برگ درخت انگوره و گفته شده برگ درخت سمره اون درختی که دور برای خودمون هم هست چت ماننده معمولا شطور هم دوست داره برگش قابل خوردن و قابل هضمه حسن شطور بیشتر از این نوع درخت دوست داره خوردنش هرچه که خارش زیاده ولی که برگش خوردنی و مغذیه و یک از بهترین انواع عسل عسل سمره تو خدا اشاره کرده البته که سمر همون درخت مغیلان یا اون مغیلان در جنوب ایران معمولا این درخت ها هست و حالت چتر رو داره خب برگردیم به خود حدیث بحث خوردن برگ درخت خوردن برگ درخت میگه تا جوی برگ درخت رو خوردیم حتی تقرحت اشداقنا گوشه ها کنج دهانمون همه چی شد زخمی شده از بس که برگ درخت میخوردیم با این نه لا یضع کما تضع الشات والبعیر الله اکبر برگ درخت میخوردن همون برگی که شطور میخوره از درخت خب نتیجهش در قضای حاجت چی میشه میگه توی غذای حاجتم کسی اگر میدید فکر میکرد قضای حاجت بزه یا شطوره همونطور خشک همونطور مثل قضای حاجت حیوان از بس که برگ درخت میخوردن اونطور خشک یعنی از بدنشون بیرون میومد به خاطر اون گرسنگی و بیغذایی و چیزی نبود که بخورن فقط آب بود و برگ درخت و گاهی هم ریشه درخت چنانچه خود رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد میکنه که در شب ابی طالب ریشه درخت رو میخوردن و بلال گاهی زیر بغل خودش مثلا یه چیز قایم میکرد می آورد به رسول الله علیه و دنیا خورمایی مثلا زیر بغلش میذاشت که مشرکین نبینن که داره خرما میاره به رسول الله علیه و یه دنیا خرما میذاشت زیر بغلش میورد به رسول الله علیه و سلم سعد و وقاص از اون مراحل سختی که طی کردن برای نصرت دین یاد میکنه اینجا برای ما بعد میگه الان حال و روز اینجا کشیده الان این ناز و نعمت این همه نعمت زیاد شده و اصبحت بنو اسد یعذرونی فی الدین و در روایت یعذروننی و در روایت التي تعذرني یعنی منو در مقام توبیخ قرار دادن ملامت و سرزنش هم میکنم حالا چه ملامت سرزنشش میکنن چی بهش میگن میگن که سعد بلد نیست نماز بخونه انتقادشون این بود سعد بلد نیست نماز بخونه اینجا هست که سعد بن وقاص مجبور میشه از اون گذشته خودش یاد بکنه از اون خدمتی که کرده از اون سختی هایی که کشیده یاد بکنه اهل کوفه فقط انتقادشون هم از سعد نبود حتی از عمار واستعمل عليهم عمارا فشكوا بعد از اینکه که عزل میکنه عمر بن خطاب سعد بن وقاص عمار را به میذاره بازم شکایتش میکنه بازم گفتن حتی ذکر انه لا يحسن يصلي بلد نیست نماز بخونه فارسل اليه فقال يا ابا اسحاق ان هؤلاء يزعمون انك لا تحسن تصلي بلد نیست نماز بخونی سعد بن وقاص بعد میگه قال ابو اسحاق اما انا والله فاني كنت اصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله كمان دارم نماز رسول الله بهشون میخونم ما اخرم عنها اصلي صلاه العشاء فاركض في الاوليين واخف في الاخريين حالا بعد میاد یاد نمازش میکنه چنانچه در صحیح بخاری نماز عشا رو میخونم براشون نماز اشام دو رکعت اولیه کمی طولانی تر دو رکعت بعدی کمتر از دو رکعت قبلیم و الی آخر یاد میکنه از نمازش بعد عمر خطاب بهش میگه ذاك الظن بك يا خب اینا همه بحث صحابه هست و اون چیزی کشیدن از اون ور زحمت کشیدن در مقابل مشرکین از این ورم دیگه در مقابل این تازه مسلمان های ناز و نعمت دیده که ایراد رو نماز صحابی رسول الله صلی الله علیه و دارن که نماز رسول الله صلی الله علیه و بهشون میکنه چنانچه دیده رسول الله صلی الله علیه و نماز خونده داره بهشون نماز میکنه بعد سعد بن میگه که شما هم مرا ملامت میکنید بعد میگه لقد خبت و خسرت اذن و عملی لقد خبت و خسرت این دیگه نهایت خسران و زیانه من دیگه دوچار خسران و زیان شدم اذن و ظل عملی پس من دیگه کل اعمالم به تباهی رفته من عملی ندارم نماز داشته باشم من یعنی هیچی ندارم کل اعمالم باطل شده نماز عمود ستون دینه اینا دعا دارن که من مسلمان نیستم یعنی من بلند نیستم نماز بخونم دیدگاهشون یک طرف به نماز یعنی چقدر دارشون نماز مهم بوده که اینجوری یاد میکنه قد خبت و خسرت یعنی من هلاک شدم من یعنی نهایت تباهی اگر من نتونم نماز بخونم یعنی اینقدر براشون نماز مهمه این هلاک اگر نتونم نماز بخونم و دومم بحثش بحث خود ادای اون نماز یعنی نهایت دقت رو داره در اینکه مثل رسول الله علیه و نماز بخونه و تمام تلاشش رو کرده که به اون تباهی نرسه و ما هم که الان اینجا داریم شمایل رسول الله صلی الله علیه و میخونیم برای چیه نهایت دقت در رهروی و پیروی ازش داشته باشیم الان آخرای کتابه سی تا حدیث دیگه بیشتر نموده تقریبا 373 تا حدیث خوندی از شمایل رسول الله صلی الله علیه و و مهم خوندنش نیست مهم عمل بونه چنانچه اینجا از سعد بن وقاص میبینیم عمل کرده نماز خونده مثل رسول الله علیه و السلام تا تباهی نشه اعمالش از بین نره باطل نشه هلاک نشه و هلاک خودشون رو در عدم ادای نماز میدیدن در درست نخوندن نماز میدیدن تباهیشون هلاکشون نابودیشون در نماز میدیدن در اینکه نماز رو درست نخونن خیلی بحث جای هم جایگاه نماز هم حرصشون بر درست ادا کردن دینه اینا همه برداشت میشه از این روایت سعد بن وقاص رضی الله عنه این صحابی جلیل رسول الله علیه سلم. 374 مين حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا حتى إذا كان بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه قالوا هذه البصرة فصاروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم فنزلوا فذكر الحديث بالطول قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا والتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد فما منا من أولئك السبع أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدنا خب این حدیث ضعیفه اسنادش چنانچه الان خوندیم خالد بن عمر درش هست و شویس دوتا هم خالد بن عمر و هم شویس هر دوتا ضعیفن ولی خب یه قسمت از حدیثش در صحیح مسلمه و صحیحه اون قسمت آخری که امام ترمذی یاد میکنه قال فقال عتبه بن غزوان لقد و وإني لسابع سبعه مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ما لنا طعام الا الا ورق الشجر ما هفت نفر بودیم با رسول الله علیه و سلم و غذایی نداشتیم با رسول الله علیه و بخوریم جز برگ درخت حتی تقرحت اشداقنا تا اینکه گوشه و کنج دهانمون زخمی شده بود از بس که برگ درخت و همچنین ریشه درخت رو میخوردن البته حدیثش رو خواهم خوند در صحیح مسلم که صحیح همین حدیث همین یه قسمت از این حدیث ولی خب این حدیث حالا با وجود که ضعف درش هست ولی هم یک اشاره مرور سریع ازش خواهیم داشت میگه عمر بن خطاب عتم بن غزوان این صحابی را میفرسته به طرف عراق بعد بهش توصیه میکنه میگه حتی اذا كنتم فی اقصى بلاد العرب وادنى بلاد العجم وقتی که زمانی که به مرز رسیدید خصوصا دجله و فرات مرز عراق و فارس زمین ایران قبلا نبود ایران لفظ حادثه جدیده قبلا بلاد فرس بهش میگفتن سرزمین فرس سرزمین روم داشتیم و سرزمین فرس و این از این برم سرزمین عرب برای مرزبانی برای دفاع از مرز اسلام اونها را میفرسته برای جهاد میگه فاقبلو حتی اذا كانوا بالمرد رسیدن به یک جایی انگار یه جایی هست که محل نگهداری شطوره حالا مربد معمولا محل نگهداری شطور گفته میشه ولی خب گوشه ای از یک قسمتی جایی تو کنار رودخونه و هذا الكذان سنگ سفیدی رو اونجا میبینه هدل الكذان یک سنگ سفید مانندیه فقالوا ما هذه قالوا هذه البصره نه بصره بصره الان این بصره هم شهر جدیدی ساخته شده اینجا یک زمینی بود که خاکش سست بود و سنگاش سفید مانند بود بعد میگه که اینجا کجاست بعد میگه همون بصری هست که عمر خطاب توصیه کرده که بریم بله دنبال حدیث میگه بعد از اینکه اون رودخانه رو میبینه درختها رو میبینه دشت و دمن و سرسبزی رو میبینه اینجا هست که این حدیث رو یاد میکنه کی عتبه البته تو این حدیث میگه که ما هفت نفری بودیم که با رسول الله صلی الله علیه و سلم غذامون برگ درخت بود تو اینکه گوشه دهانمون زخمی شده بود بعد پارچه ای رو گیر آوردم اونجا دیدم لقته یعنی افتاده بود پارچه ای لباس نداشتن که بپوشم قسم تو بین یا بین سعد بین خودم و سعدون وقاص سعدون و مالک ابو اسحاق چنانچه در روایت صحیح مسلم داشتیم روایت قبلی میگه که بین خودم و سعد اون پارچه رو تقسیم کردم فما من من اولئک السبع احد الا وهو امیر مصر من الامصار هفت نفری که جز عشر مبشره به جنه هستن و اون سختی هایی که ابتدای اسلام کشیدن و بعد الانم یاد میکنه عاطم ابن غزوان میگه هر کدوم از اونها هم یک امیری الان برای خودشون شدن عزت اسلام کجا بودن به کجا رسیدن یاد نعمت ها رو میکنه سختی ها کشید بودن و الان به کجا رسیدن خب بریم به روایت صحیح مسلم که اشاره شده به همین روایت در صحیح مسلم داریم از همین روایت الان من به خاطر یک جالب و پر محتوا هست میخونم خالد بن عمر عدوی میگه در خطبه که عتبه بن غزوان براشون میخونه میگه چون در صحیح مسلم هست حدیث شماره 2967 قال خطبنا عتبه بن غزوان فحمد الله واثنى عليه اول ابتدا عتبه بن غزوان خطبه میخونه حمد و ستایش الله را میکنه ثم قال اما بعد فان الدنيا قد آذنت بسرم ان الدنيا قد اذنت بسرم دنیا نزدیکه از بین بره دنیا نزدیک تمام بشه و ولت حذاء و سریع هم داره میره با سرعت داره میره داره پشت به امید این دنیا زود گذره سریع داره میره ولم يبق منها الا صبابه كصبابه الاناء چیزی هم نمونده مثل ته لیوان کمی آب مونده ته زر یک کمی ازش مونده صبابه یک کمی از لیوان که حالا بچکی یا نچکه صبابه از صب ریختنه یتصابها صاحبها و اینکم منتقلون منها الى نکو تذکر موعزه است دنیا داره نابود میشه سری داره میره دنیا آخراشه مثل اون چیزی که تهلیوان مونده از آب و اینکم منتقلون الى دارین لا زوال لها شما هم میرید به جایی که دیگه اونجا زوال و نابودی نیست این دنیا نابود میشه ولی اونجا دیگه نابودی نیست اونجا سرای پایدار و جاودانه هست فانتقلوا بخیری ما به حضراتکم از این دنیا با خوبی برید توشه و کلیبار خوبی برای خود جمع بکنید ببرید اون چیزی که الان در اختیارتون هست فانه قد ذکر لنا ان الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي بها سبعين عاما لا يدرك لها قعرا به ما یاد شده این یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم به یاد کرده سنگی که از بالای جهنم میفته به درون جهنم تا به قعر جهنم برسه هفتاد سال هفتاد سال طول میکشه تا به قعر جهنم برسه سنگی که میفته از بالای لبه جهنم تا پایینش هفتاد ساله تا قعر جهنم و والله لتملئن و والله که این جهنم پر میشه مسیر افتاد سال این مسیر افتاد سال جهنم پر میشه افعجبتم در تعجب شگفتید از این جهنم میگه ولقد ذکر لنا ان ما بین مصراعین من مصاريع الجنه مسيره 40 سنه برای ما یاد شده این رسول الله صلی الله علیه و به ما یاد کرده بین دو تا گوشه دو طرف بهش مسیر 40 ساله ولی یاتین علیها یوم وهو كظيظ من الزحام و روزی هم میاد که این بهش با این وسعتش اون جهنم بود با اون قعرش این بهشت با وسعتش پر از مردمه پر از مردمه یه روز یه خارجی میاد صحبت میکنه و تکفیر میکنه صحابه رو و میاد میگه که همه مردم کافر شدن و دیگه اعداد کمی هستن که روی دین ایمانشون باقی موندن بعد یکی از اونجا از مسلمانان آنجا نشسته نگاه کنید کسی که قرآن رو درست فهمیده چون در حدیث اینجا اشاره شد بهشت مسیر چل ساله اون شخص خارجی زمانی که تکفیر میکنه این شخص بلند میشه میگه که والله بهشت اینقدر تنگ کوچک نیست که تو فکر میکنی فقط مال شما مال این دسته و گروه باشه چهار تا خارجی در هم جمع شدید فقط بهش برای شما باشه میگه الله جل و علا گفته در قرآن و الى مغفرة من ربكم جنة عرضها السماوات والارض بشه تابید به سوی بهشتی که عرضها السماوات والارض عرضش آسمان و زمینه یعنی خیلی انسان وارد بهش میشه نه اونقدر کوچک فقط جماعت شما اینقدر کوچک اسلامو کوچک کردید تو خودتون فقط این گروه این دست این جماعت اینجا هم چون بحث عتبه ابن غزوان اومد در خطبهش این اشاره کرده میگه روزی هم میاد با وسعت بهش اسیر 40 سالش نعریه یوم و هو كظيظ كظيظ یعنی ممتلئ پره من الزحام از بس که بهشتیان زیادن ولقد رأیتونی سابع و مع رسول الله صلی الله عليه وسلم. سلم اینجا میاد بچه شاهد با همین حدیثی که الان یاد شد منم جز اون هفتنی بودن که با رسول الله صلی الله علیه و غذای نداشتیم بخوریم ما لنا طعام الا ورق الشجر حتی قرحت اشداقنا غذا نداشتیم بخوریم تا جایی که گوشه لبابون زخمی شده بود فالتقت بردتن فشققتها بینی و بین سعد بن مالک و یک پارچه ای را اونجا گیر آوردم دیدم پارچه رو نصف کردم بین خودم و سعد بن وقاص سعد بن مالک میگه تو به نصفها نصف کردم نصفش خودم به عنوان لنگ استفاده کردم ازار و تزر سعد به نصف سعدم نصف دیگرش پارچه لباس نداشتن که بپوشنم میگه فما اصبح اليوم منا احد الا اصبح امیرا على امصار من مصر من الامصار میگه الانم از اون اما هفتنی که با رسول الله صلی الله علیه و بودیم کسی از اونها نیست مگر امیر از عمرا هست و این اعوذ بالله نکونه فی نفسی عظیمه و منم پناه میبرم به الله جل و علا که این خودنمایی و خودشیفتگی باشه که من خودم رو بزرگ بشمارم بزرگ ببینم و عند الله صغیره و پیش الله کوچک باشم یعنی تلاشم بر اینه که من پیش الله بزرگ باشم نه پیش شما شما هر چیزی بخوای نقدی انتقادی هر نگاهی میخوای به من داشته باشید مهم الله جل و علا هست که از من راضی و خوشنود باشه و انها لم تكن نبوه قط الا تناسخت هیچ دین و دیانتی نبوده از اون ادیان پیغمبران پیشین مگر اینکه تغییر پیدا کرده حتی تکون و آخر و عاقبتها ملک تا اینکه تبدیل ملک و پادشاهی بشه فستخبرون و تجربون الامراء بعدنا شما بعد از ما هم امرای دیگر حکام دیگری هم خواهید دید امرای دیگر شما که تازه مسلمونید و از ما ناراض هستید سبحان الله الله اینجا عتبه هست اونجا سعده اونجا عماره تازه مسلمانایی که چیز از اسلام نمیدونن در ناز و نعمت بزرگ شدن اینطوریه دیدشون به اینایی که این همه تلاش کردن برای نشر اسلام تا اینجا الله جل و علا بهشون رسونده دید این تازه مسلمان ها دیدی دیگری هست به اونها دید انتقاد دید نقص دید عیبجویی از اونها با وجود که رسول الله صلی الله علیه و سفارش زیاد به اصحابش میکنه و میگه رسول الله علیه و سلم اگر شما به اندازه کوه طلا انفاق بکنیم به اندازه یک مچ دست نمیشه ولی ولم نصفش نمیرسید به پای صحابه یک مسئله صحابه هست یک مسئله هم ما هم هستی قبل از صحابه ما باید رحم به حال خودمون هم بکنیم دل اگر بخواد در مقابل اینها که ناقل وحی رسول الله صلی الله علیه و سلم بدبین بشه چرکین بشه این دلی که پر از چرک شده نسبت به اینها از باب اولا نسبت پدر مادر خواهر دوست رفیق همسر نسبت به اینها بدبین و چرکین میشه اینو بدونید دلی که با اینها بد شد از باب اولا به دیگران هم بد میشه و دل ناپاک و چرکین دل کیه دل یک انسان افسرده کینه بغضی انتقامگی که دنبال فرصت برای اینکه انتقام بگیره همه جا اگر جنگی میبینید اگر راهزنی میبینید از اینجور اشخاص میبینید چرا حس میکنن دیگران مالشون رو خوردن الان اینجا عتبه داشتیم و حدیث قبلی هم سعد داشتیم کسی مال شما رو نخورده این سرزمین ها رو ما فتح کردیم و شما تازه مسلمانید هیچ کاری نکردید برای اسلام ما جانمون و سینمون رو سپر کردی برای رسول الله صلی الله علیه و برای دین داره بهشون میگه توضیح داره میده توضیح هم برای ما هم هست که چی کشیدن و چه کارهایی کردن تا اسلام نشر بشه يفترض جميع حديث حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي ثلاثون من بين ليلة ويوم وما لي ولا ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال هنا ذكر أحاديث رسول الله الله علیه السلام و که از حال روز خودش یاد میکنه از اون دورانی که در مکه بوده با اون سختی های کشیده خصوصا در شعب ابی طالب صلی الله علیه و سلام رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماین لقد اخفت فی الله اخفت فی الله ای فی سبیل الله اخفت خوف از خوف میاد و ما یخاف احد یعنی اونقدر دنیا رو بر رسول الله صلی الله علیه و تنگ کردن تهدیدش کردن ترسوندنش هیچ کس اون چنان تهدیدی که رسول الله صلی الله علیه و شده به کشتن و به عذاب دادن و شکنجه دادن و با اون محاصره ای که شده هیچ کس مثل رسول الله صلی الله علیه و زج نکشیده سختی نکشیده او خفت فی لا اینو رسول الله علیه و سلم داره یاد میگه خفت فی الله و ما یخاف احد اونم به خاطر الله در راه نصرت دین در راه دعوت چون اونجا جنگ نبود در مکه فقط دعوت بود به خاطر دعوت توحید دعوت توحید چیزی هم نبود بت‌ها رو نپرسید مرده ها را صدا نزنید فرشتگان نپرسید نگید دختران خدا هستن پیغمبری از پیغمبران رو نپرسید حرف رسول الله صلی الله این بود با با مشرکین اونا هم تهدید میکردن میزدن محاصره میکردن زندانیش کردن تو شب که نتونه نه بیرون بره نه بیاد داخل مکه یه چیزی بخوره بنوشه از گرسنگی و تشنگی ریشه درخت رو برمی داشتن که یه اگر رطوبتی داره از اون آبش دهانشون یه کمی خیس بشه یه کمی مثلا کل دهانشون زخمی شده بود به خاطر آبی خشکی چیزی نبود بخورن هم از گرسنگی و هم از اون تشنگی همون چیزی که سعد یاد میکنه هم هفت نفری که بودن تو شب با رسول الله علیه و سلم غیر از اون جنگ ها و جهادهایی که رفتن و چیزی نداشتن و نبوده که بخورن و اون صحابه رسول الله صلی الله علیه و همچین رسول الله علیه و سلم ولقد اوذیت فی الله و ما یؤذى احد چنان اذیت شدن به خاطر الله به خاطر دعوت به خاطر دینش و ما یؤذى احد کسم هم این اذیت نشده ولقد اتت علی 30 من بین لیله و یوم میگه رسول الله علیه و سلم سی شبانه روز بین لیله و یوم شب و روز سی شب و روز و مالی ولی بلال طعام نه من نه بلال چیزی نداشتیم که بخوریم و مالی ولی بلال طعام یاکله ذو کبد غذای نبود و مالی ولی بلال طعام یاکله ذو کبد نه من نه بلال غذایی نداشتیم که هیچ مخلوقی جانداری بخوره یعنی نه غذای پرنده نه غذای بز و گوسفند یعنی دیگه چیزی نمونده بود حالا کسانی که رفتن مکه دیدن دیگه همه صخره هست حتی بوته و علف هم نیست این یعنی حتی بوته و علف هم نبود که ما بخوریم از اون بوته و علفی که حیوان میخوره این یعنی نهایت گرسنگی و تشنگی سی شبانه روز حتی بوته هم نبود که بخوره رسول الله صلی الله علیه و مگر چی الا شیء یواریه ابط بلال مگر چیزی که بلال یه کمی از برگ درخت یا خرمای زیر بغلش قایم بکنه برای رسول الله صلی الله علیه و از داخل مکه بیاره سی شبانه روز حتی بوته درختم نبود الان بلفرض ما تهدید بشیم به خاطر دعوت سختترین کاری که با ما بکنن چیه زندانه حالا انفرادی یا غیر انفرادی خیلی نهایتش سختی بکشیم تو عدس خوردنمونه عدس که دیگه بهمون میدن آبم بهمون میدن که چی میخوای رسول الله صلی الله علیه و سی شبانه روز یه دونه خرما هم نداشت که فقط بلال بره تو داخل مکه یه دونه خرما برداره زیر بغلش قایم بکنه بیاره برای رسول الله صلی علیه و یه خرما همون یه دونه هم نداشت سی شبانه روز رسول الله صلی الله علیه و میگه به خاطر دعوت کسی مثل من اذیت نشده این مزیقه و تنگنایی هیچ کسی مثل من درش قرار نگرفته واقعا هم قرار نگرفته هیچی نباشه انسان بخوره تو یک شبی دره محاصره بشه بیرون نیاد اینا هایی است که رسول الله علیه و سلم کشیده از شمایلش از سختی هایی که برای دین الله کشیده و براش هم لذت داشته و اینجا از باب دلتنگی نمیگه از باب نارضایتی نسبت به قضا و قدر نمیگه بلکه از لحاظ دلداری به ما میگه چون فلاح بوده خاطر همین میگه لقد اخفت و الله لقد اوذیت و الله همه اینا برای الله بوده پاداش داره برای الله دلم تنگ میشه یعنی به خاطر اینکه برای الله بوده نه خرسنده خوشحاله و به ما هم داره دلداری میده نه همه فلاح بوده برای رضای الله بوده یعنی از باب افتخارم نمیگم که بگم فخ فروشی بکنم که من خیلی کاری کردم نه فلاح بوده برای الله بوده هیچی نیست اینا چیه فلاح بوده چیزی نیست فلاح کمه هیچی نیست تن و جانتم از تو گرفته بشه برای الله چیزی نیست برای الله جل و علا از خالق آفریدگاره خون تو هم ریخته بشه که اون الله یگانه به یگانگی صدا زده بشه شریک کسی با الله جل و در عبادتش قرار نده هدف اینه برای اینم فرستادتش الله جل و علا این هست که رسول الله علیه و سلام این توصیه ها و تذکرات رو به ما میده از باب یادآوری از باب دلداری از باب دلجویی از باب یاد اون نعمتی که الله جل و بهش داده از نعمت دین نعمت توحید برای الله برای الله هر چه قدم باشه قیمتش هم جان باشه هیچی نیست برای الله جل و علا هست چون دنیا رفتنیه آخرت ماندنی و ماندگاری جاودانه است نمیمونه کسی نیمده تو این دنیا بمونه اینکه تو این دنیا چی بخوری و چه بنوشی مهم نیست مهم اونجاست که چی بهت بدن کجا جاد باشه با کی کنار کی باشی حتی در مرز وفات الله خواهیم اومد یکی از چیزهای که انسان قصهش میگیره خصوصا این کتاب که داره تمام میشه امام ترمیزی هم بحث وفات رسول الله صلی الله علیه و در آخر میندازه کتاب داریم به قصهش نزدیک میشیم هم غصه تمام شدن این کتاب هم حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم که داریم از زندگی و شمالش میخونیم دیگه رو به اتمامه جای غصه خودشو داره دلتنگی خود خاص خودشو داره ولی خب باید درس بگیریم درس بگیریم از این احادیث حسین این کلماتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم داره بازگو میکنه انس هم اینجا رضی الله عنه داره نقل میکنه این کلمات با کنارش بشینیم لقد اخفت فی الله لقد اوذیت فی الله فی اللهش خیلی مهمه فی سبیل اللهش خیلی مهمه انسان زندگیش برای الله باشه و احساس دلتنگی نکنه و همیشه از اللهش راضی باشه نسبت به هر نعمتی که بهش داده و هر چقدر زحمت بکشه به روش نیاره از مالی که گذاشته برای دین از عمر و جانی که گذاشته برای دین نباید احساس تزجر و دلتنگی و خستگی بکنه 376 مين حديث الإمام الترمذي رحمه الله مقيات حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفافين حديث قبلان دوشتي حديث صحيح حديث أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام نهارش وشامش أزون نان جوش و از گوشتش گاهی سیر نشده بود گاهی نبود که رسول الله صلی الله علیه و در هر دو تا وعده نان داشته باشن یا گوش داشته باشن در نهارش و شامش الا علی ظفف ظفف که قبلا یاد شد در زیافتی باشه جایی باشه که به خاطر که شرمنده نشن بقیه اصحاب با اصحاب میخورد سیرش میخورد اونجا در غیر این صورت رسول الله صلی الله علیه و لقیمات یعنی چند تا لقمه کوچیکی برمی داشت میخورد بس غذای رسول الله صلی الله علیه و چنین بود چون قبلا یاد شده دیگه نیازی به توضیح بیشتر از این نیست 377 حديث الإمام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن عبد الرحمن فقلت يا أبا محمد ما يبكيك فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا عبد الرحمن عوف اینجا النوفل نقل من ازش از بسفش هرچند که حدیث درش ضعف هست چون خود این نوفلی که داره نقل میکنه عبد الرحمن عوف مجهوله درسته که تابعی هست ولی مجهوله نه کسی نمیشناسدش یعنی باطل جهالتش این اسناد ضعیفه ولی خب همین حدیث در صحیح بخاری داریم با اسناد صحیح از عبدالرحمن نعوف حالا من از صحیح رو میخونم بعد میرم به ضعیف چون صحیح خیلی کوتاهتر از اینه عبدالرحمن نعوف رضی الله عنه روزی غذا بهش میارن اوتی یوما بطعامه فقال غذا براش میارن بعد بهش میگن قتل مصعب بن عمر و كان خیرا مني غذا که میارن جلوش بعد میگه مصعب بن عمر صحابی رسول الله صلی الله علیه و کشته شد از من بهتر بود فلم یوجد له ما یکفن فيه الا برده چیزی نبود که کفن باش بکنیم مگر یک پارچه و قتل حمزه او رجل آخر خیر منی فلم یوجد له ما یکفن فیه الا برده حمزه یا یک شخص دیگری بهتر از من بود چیزی نبود که او را بپوشونن الا یک برده یک پارچه لقد خشیت ان یکون قد عجلت لنا طیباتنا فی حیاتنا الدنیا من این غذای سینی که دارم میبینم انگار خوشی های من تو این دنیا شده من دارم میترسم یعنی ترس برش داشته اونا که بهتر از من بودن چیزی نداشتن نه بخورن نه بپوشن ثم جعل یبکی داره بیاد میاره اونا چی کشیدن من الان دارم چی جلو خودم میبینم اینجا این حدیث در تقریبا در همین مضمونه هرچند که گفتم حدیث درش ضعف است اون صحیح بود صحیح بخاری بود نوفل میگه که عبدالرحمن الرحمن عوف خوش بود شخصی بود که انسان با نشستن ازش سیر نمیشد نعم الجلیس نشستن باش خیلی خوش بود و بهترین دوست و رفیقی بود که انسان میتونست باش هم نشینی بکنه و این انقلب بنا ذات یوم حتی اذا دخلنا بیته دخل فاختصر روزی رفتیم پیشش زمانی که رفتیم پیشش رفت دوشی گرفته اومد ثم خرج سپس بیرون اومد و گفته بود غذای برای ما بیارن به من مهمون اووردن در اون سینی نون بود و گوشت میگه ما وضع زمانی که اووردن بک عبد الرحمن عبد الرحمن قال میکنه. فقلت يا ابو محمد ما يبكيك چرا قال میکنی؟ قال هلاک رسول الله صلی الله عليه وسلم ولم يشبع هو واهل بيته من خبز الشاي رسول الله صلی الله علیه و از دنیا رفتن کلمه هلکم در قرآن اومده نسبت به یوسف علیه السلام ولقد جاءكم یوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك حتى اذا هلك یوسف هلاك معنی مرگه حتی اذا هلکه میگه رسول الله صلی الله علیه و از دنیا رفتن خودش و خانوادهش از نان جوش سیر نشده بودن میگه فلا ارانا اخرنا لما هو خیر لنا نمیبینم الان دینی حال روز ما خیلی بهتر از حال روز قبلی ها است مگر اینکه الله داره امتحانمون میکنه با این نعمت ها گریه عشق عبدالرحمن نعوف بر وسعت دنیا هست بر ناز و نعمتی که درش هست ترس از اینه که خوشی های که الله جل و علا برای مؤمنین گذاشته برای اینها مثل کفار در این دنیا داره الله میده چون رسول الله صلی الله علیه و زمانی که عمر و خطاب میگه یا رسول الله خودمون در صحرا و بیابون داریم زندگی میکنیم و اون کفارش از روم و فرسش در ناز و نعمت باغ بستان رودخانه جنگل ما این بیابونی بیشتر نداریم بعد رسول الله صلی الله علیه و از باب دلداری به عمر مخاطب میگه میگه اینا خوشی هاشون در این دنیا الله داره بهشون میده دیگه اون دنیا خوشی ندارن دل خوشی این دنیا نباش عبدالرحمن عوف هم چنانچه در این حدیث داریم در صحیح بخاری میترسه از اینکه مثل هاروز اون فرس رومی که کافر بودن و کافر شدن نسبت به پیغمبرانشون عیسی فرستاده شده بود برای رومی ها کافر شدن بهش عبدالرحمن بن رضی الله عنه داره میترسه که شاید ما هم مثل اون امت روم شدیم و نعمتهای خودش را الله جل در این دنیا داره بهمون میده اون دنیا معلوم نیست که ما ازش برخوردار بشیم بهرمند بشیم یا نه الله اللهم لله سبحان الله صلی الله محمد و علی محمد